Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Das Lagern auf dem Marktplatz ist verboten. Die Arschlöcher, ihr Blödsinn! Macht das schöne Kamera, den Bulletsound zu. Wo gebe ich mein Icon ein, wo finde ich meine Ruhe? Der John ist aus, wir gehen aus, es bleibt jetzt keine Wahl. Die grünen weißen Autos fahren Nacht und Tag. Schrottstadt Würzburg, Schrottstadt Würzburg, Schrottstadt Würzburg. Schrottstadt Würzburg, Schrottstadt Würzburg. Platzwart! Wir in den Zweighof, sollen wir sonst Und da ist leider auch nicht bloß das weiße Kind. Tausend blöde Bauern sind wieder unterwegs. Es kommen auch noch ein paar Nazis her und alles ist zu spät. Schrottstadt, Platzwart! Schrottstadt! Spaß. Rennen durch die Stadt, egal aus welchem Land Sind dann auch nur neidisch drauf, dass ich erleben kann Sie zücken ihre Kameras und drücken einfach ab Sie geben nicht mal Geld dafür, das haben wir langsam satt Frontstadt wird Sport, Frontstadt wird